Baionako merkataritza eta industria gamarak bere agiantzak egin ditu Andre Garreta lehendakariak eta lehendakariak badu aulkularia, besteak beste, zuzira pantsua benboak, egun hona? Egun bai. Aipatu du, bereziki, 2008-erako eh, Andre Garretak, urbileko ekonomia? Bonik e, eh, Garreta lehendakariak erranduen gauza, e, pixkat zen e, leheno ez zuen erreten gauza bat. Aipatu du, aipatu du, beraz, lurraldeak, Eh, behar zuela pixkat lurraleko gauza egin, bere gain hartu, Eh, errandu ere made in iparalde, ez du errand, mena hori pentsatu du, eta eh, behar ginuen ere ber lokalizatu gure ekonomia, eh, gauza gehiago egin balorean katean, eh, gauza gehiago egin gure esku, gure maneraz, eta bazela hor, atera bide komersial bat, zenta bada, jazko, Eh, eskolegiak eskualegiak badu iduri ona, e, eta eh, hori errandu ere, behar zela hori pixkat on zela ere multinazional eta masifikazioa biztanda ona zela eta esportatzea eta Europa eta mundua ona zela. Beran bakotsak behar zuela bukan, bere lurra, eh, bere zangoak lurian eta hemengo gauzak egin eta egin e, astetik fin ez bakarrik eh, erosi eta salduz. Eta hau eh, uste dut pixkat eh, minzatzeko manera berezia dela aurtengo eta biztan da kluster ikilan ere hor eh, eh, iten ditugu, gauza batzu bena gerota gehiago uste dut ba, sartua dela hori merkatal gamaran. Eta mm, bada programa berri bat ere soluzio? Bai, hau da Merkaltal gamararen pundu nausiena, eranezake, Eh, da lugaldeari lotua. Beraz, ekonomia, eh, urbiltasun ekonomia, errandu behar zuela, landu gauza hori, bereziki, eh, arek emaiten baitu legitimitatea merkatal gamarari. Zeren lurralde bat gira, badugu ere uai lurralde kolektibitasun bat hor ezagutzen duguna, eta bada mm, merkatal gamara, eta beraz, bere Eh, enpresedi berditu pixkat ukan urbil, kontsailuak emaiteko, enpresen sortzeko, garapena egiteko, eksportazioa egiteko, eh, beraz da soluzio eh, gauza hori, programa hori. Mena hau da bere berezitasuna eta erran ere Frantzia guzian, gugira hemen bakarrik, departamen bakar batian, bi merkaltal bali da, bakotsak badu bere lurraldea eta bakotsak badu bere legitamentatia. Soluzio hori, Prisezki, zer helburuarekin? Ba, soluzio da programa oso bat, aniz gauza egiten ginuen leheno merkatal gambaran, mena hor, gauza horiek ezagitugu programa bakar batian, nun azterzen eh, aztertzen dugun eta laguntzen ditugun eh, enpresariek, bai kreazionea eh, zerra baititeko, bai transmisioa iteko, bai indartzeko, kontseiluak emaiteko, edo zon jauzetan, komerzial eta finanziamendu edo ere industriako flu horiek uh, kontseilu horretan ere baitugu, espertak baditugu, beraz, enpresaria heldu da, beraz, arekin ikusten ditugun Zer diren hobetu behar diren gauzak eta eh, arekin plangintza bat egiten dugu eta proposatzen diogu zerbait. Badira gauza batzuk uh, urrik direnak, berze batzuk dira pagatu behar direnak, mena, uh, laguntza batzuk badira. Eta oroar hau da pixkat gure programa oso bat aurtengo guai egin duguna soluzio behaz. Beraz, eh, nola uh, lotu hori, ipatu du eh, memento batez uh, likuko kolektibitateak ere lagundu behar zutela, Bruno Lemeren zati bat ere zidu, beraz, uh, nola bultzatzen aldu, nola egiten aldu hori azkartzeko uh, merkataritza gamarak? Bon, uste dut ere hor badela biztanda e, eh, bide bat e, ekonomia garatzeko, konbenioak baditugu eskualdearekin, konbenioak ditugu ere herriska eh, herri batzuekin, hor, Cœur de operazionetan, eta baditugu ere konbenio batzu hor lurraldearekin. Baina behar dugu azkartu gauza hori nik uste, zeren eta gero eta gehiago e, CCIk egiten dutela zubia beren lurralde kolektibitatearekin. Zeren eta e, lemerrek erranduen bezala e, lurraldeak badu e, eskumen bat ekonomian, Eran ezake ere Merkaltagan badak baduela espertak dituela hor bere bere barnean, eta behar dela behaz eh, bi, bi buru horiek behar ditugu juntatu programak egiteko, lanak egiteko, indartzeko, lehenpresan indartzeko eta, eh, eta bar. Eh, berri honetan jinda, agian segituko duela errandu arbaitzen jarrone etxegara, Euskal Euskal Elkarroko lehendakaria Andre Garretak galde gindio segitzeko neurri horrekin, bon, zerga, uh, pixkabat gibilerat ingindu Euskal Elkargoak, eh? lehuntzeko Uh, EPEA kipitu eta hoai berri zama biurtetarat pasatu du, enpresa presa hundiak ezkaltetuz. Bai, hori berri hona da, biztan da, e, eh, txegarrai eh, lendakariak egin du beraz e, garretarekin e, indute akort jarri dira, eta nik uste eskualariaren onerako, gero bada ono delako CFE hori, eh? enpresa tipiek beraz pagatzen dute Contribution fonsier des entreprises, CFE hori, eta ere, hor kolektibitateak ere eh, bere kopurua ezartzen du bere eta hori badugu beste gai bat hor pizka jogatzeko mena ez du dudarik ez dugula lortuko akordio bat ekilan eh, zer negizaz beharritugu bakotsak egin behar du bide bat e, gauzen lortzeko indartzeko eta Eh, denen orerako. Mintzatu ginen zurekin, Pantsua Benboak eh, ere, eta transmisioa enpresetan, ala hori zen 2008ko hildoa, pentsatzen dut horrekin ere segitzen duela eh, industria eta merkataritza gambarak aurten, bon, ebe, lekuko enpresak, zomeitzuk, hain ditzek, berbada ez dute segidarik, nola, atseman, ahartzaile bat, eta bon, strategia bera atxikitzen duzu? beti segitzen dugu biztan da, zenta badakigu aulesia ba-, badela iparraldian, jakinez, enpresari zaharrak numbre handia eta gehiago, handiago dira, hor eta gazteek berdute ere hartu beren, beren gain Eh, beraz eh, ekonomia eta eh, bon, da badida eh, esemplu eder eta eh, eh motivatu batzu hor energia ikusik, INR eta ere eh, la ere eta anitz esemplu onak dira, baina oroar ere eh, anitz lan bada egiteko, anitz lanbide bada, eh? jakinez adibidez lauak eunta eh, eh, eun langile esekatzen dituela hor eh, laster batez, eh, beraz eh, berritugu ere eh, langileak eh, mekanika hortan, eta ba-, bada niz gauza egiteko, eta bon, uste dut ere eskola profesionalek eta sehaskak eta enseignement general hori behar dugu pixkal pentsatu, geroa nola egiten den, eta gure gazteak ze behar duten egin, ze formakuntza behar dute egin, eta, bon, eh, bizkat uh, eh, jarzeko gure gain eh, eko, eldunen ekonomia. Pantxo Benboak, mire esker. Bai, mire esker zuri.